บุ๊กทูสิบห้าเป็โกลกผลไม้และอาหารไวเซอร์ไมสโตโปรดักเตดิฉันมีสตรอเบอรี่อชตูริโอบราชเก ดิฉันมีกีวีและแตงโม Aš turiu kivi ir meloną. ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต Aš turiu apelsiną ir greipfurtą. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง Aš turiu obuolį ir mangų. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Aš turiu bananą ir ananasą. ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Aš darau vaisių salotas. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง Aš valgau skrudintą duoną. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย Aš valgau skrudintą duoną su sviestu. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Aš valgau skrudintą duoną su sviestu ir uogiene. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Aš valgau sumuštinį. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียม Aš valgau sumuštinį su margarinu. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทาเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Aš valgau sumuštinį su margarinu ir pomidoru. เราต้องการขนมปังและข้าว Mums reikia duonos ir ryžių. เราต้องการปลาและสเต็ก Mums reikia žuvies ir bifštekso. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี Mums reikia picos ir špagečių. เราต้องการอะไรอีกไหม คุมมส์ดาเรกเราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุปมุมส์เรกกมอร์คูอิร์ปอมดอรูสรูเบย์ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหนคูร์อิร์เปรกิบุสเซนทรัสกรุณาไปที่ www. b o o k t o o